на все. Ми поїдемо, і все залишиться позаду. Ми зможемо продовжити життя. Я без тебе не знаю, що я без тебе робитиму. Ліпше б він лютував, ліпше кричав, ганьбив її, і їй би тоді було легше але він приніс у офіру все, навіть свою чоловічу гордість. Біль пронизав її всю. Його вістря було тонке, розпечене. Вже самий той доторк викликав сльози. Я дивилася багато днів підряд. Там тільки моя вина і любов ковтнула давку грудку, бо ледве не сказала, ти ще знайдеш своє щастя. Зрозуміла, як це безглуздо і навіть жорстоко з її боку. За це можна і вдарити, і розтоптати. Далі обоє не знали, що казати. Ірина ледве осмілилась поглянути на Василя, їй на очі навернулися сльози. Водночас боялася Тищенкової істерики. Василь Васильович підвівся, обіпершись обома руками об стіл. Постояв мить, подивився на Ірину але вже не бачив її. Пішов до дверей, і Ірина лишилася мов би, захисткою пеленою. Повернувшись до свого кабінету, одразу замкнув двері на ключ. Тільки тепер міг обміркувати все. Ніде йому не почувалося так затишно, як в цьому кабінеті. Ніде так легко не думалося. Тут кожна річ пов'язана з якимось здогадом або й відкриттям. Подряпина на стіні навпроти, неначе кома. Вона завжди гальмувала, втримувала від поспішливих рішень, а вершечок в'яза за вікном підштовхував мислю вперед. Особливо він поспішав сюди, коли щось закінчилося в мислі, коли намічався новий план роботи коли знаходив новий поворот думки. Тут у кабінеті і перевіряв свої задуми. Не любив великих нарад, але бурління, кипіння любив. Тут вільно сперечалися. Сюди йшли ще невикінченими здогадами, аби утвердитися в них чи відмовитися від них. Відмовитися, звичайно, важко. Він любив розмовляти з короткої відстані любив переконувати і ловити переконання в очах. Здавалося, не було в світі проблеми, яку б не міг розв'язати отут. І ось виникла проблема. Смішно сказати, проблема, проти якої виявився безсилий. А може, він усі ці роки помилявся, обманювався? ще й інших обманював. Цю мить не міг сказати, чи увесь шлях, пройдений отут, був правильний, чи не було самообману. Що хотів зробити, що зробив, у що вірив, у що вірити далі? У вічний путь угору? Чий путь? Свій людей? вірити в свої вибудови, свої проекти, але в них думки та спонуки і вечірка, і баса, і вірші. Можливо, й будувати треба не так, абсолютно не так. Якось інакше, просто, чітко, красиво. Але того ще не знають люди. Вони увесь вік когось копіюють мурахів бджіл, риб, тварин, самих себе.